ƙara biyu ka sha labari masu sauraron wannan fili na karabiyu a tashar mu ta biyu ta FM Radio Kano barkan ku da wannan lokaci kuma barkan mu da sake saduwa da ku ta cikin wannan shirye a littafin nan ba jiya na biyu wanda Khadija da Mushitu Mrs. Nuhu na Marwa ta rubuta kuma Ibrahim da Maryam da Nana Hawa'u yayin Isa na kan kwana mai jama'a kwana Singa da Isma'ila da Umar ƴaƴan ko Ali ya sai suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi wannan littafi shirin da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda hajiya yabi ta tambayi karima cewa dole ne sai ta je ta ɗauko jelar gashin mahaifinta ita kuma karima ta ce gashin mahaifina ɗin nan shi ne kaɗai abin da na gada daga wurinsa kuma na ɗaukowa ne duk lokacin da na tuna da shi hajiya yabi dai bata fasa bata kwashe da dariya ta ce yanzu ke ba ki da abin da mahaifin na ke bari sai jelar gashinsa shi yasa kalli ke mana a nan Dan ki asarce mu ki samu abin duniya to ki sani kare ki tashi karya maza ki tashi ki ɗauko mun ko ne ƙasa ƙasa da ke ta ce don Allah mama ki haƙuri karima ta faɗa lokacin da take durƙushe goyoyinta kuma a ƙasa hajiya bi ta ce ɓata bakin ki kawai kike ki tashi ki ɗauko mun kawai dan ban yadda da ita ba karima ta ci gaba da nana ta magi hajiya bi ta dubi su mai ta ce ki maza kira mun kalif ya mun maganin ta ta ji an kira sunan kalif ne ta je ta ɗauko ta miƙa wa hajiya bi ita kuma tana karɓa ta juya gariba ta kife a kan gadonta ta dinga kuka tana ji kamar ana sarraba ta garanta ne tana kallon gashin mayafinta abu ne mai muhimmanci a wurinta shi kaɗai ya bar mata shi ne kyauta ta ƙarshe da ya mata da hannunsa shi ne abin da yake sa ta tana shi a kodayaushe shi ne ke ɗebe mata kewa idan ta kalle shi ta kan tuno hoton fuskar mayafinta kamar da shi take magana nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu dora ne ki haƙuri ki haƙuri ki haƙuri kalaman mahaifinta suka dinga yi mata amsa kuwa cikin kunwanta tamkar lokacin da yake mata magana ta tsage ta kukan nata sai ajiye zuciya kawai ya Allah ka zama gata na ka fitar da ni daga kangin bakin cikin rayuwa ya Allah don yin zabi mafi alheri Allah ka sanya zuciyata juriya daga dukkan jarabawarka Allah ka nuna min mahaifiyata a duk inda take idan ba ta raye ka nuna min wasu daga cikin danginta ko na samu saukin bareci haka ta dinga yi kanta kanta a cikin zuciyarta domin kwakwalwarta ta dinke da tunani barkate har ma ta rasa wanda za ta ɗauka domin nemar kanta mafita cikin hikimar ubangiji zuciyarta ta sanyi ya zama na dukkan abubuwa sun daina ta sai soyayyar samir da ke daɗin ninkuwa cikin ranta tare da kewarsa sai dai wannan bai hana ta zuba ido ba tana jin duk wani hukunci da aka zarta a kanta to shi zai zama abin da ya fi mata alheri tunda ta bar wa Allah zaɓi tana neman sauƙi daga Allah subhanahu wa ta'ala tsawon daren ta raya shi ne da na fulfule tare da addu'o'in samun sauƙi da samun nasara cikin rayuwa ta kuma ɗauki tsawon lokaci tana nemar wa mahaifinta gafara ubangiji a ƙarshe ta ɗora da salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai bayan hudu wa alfajir sannan ta koma ta kwanta bacci fala idanta wannan ne yasa ta kasa tashi da wuri har sai da abba ya turo su mai ya kiranta waɗansu ƙwararen dundu ta zuba mata har sau biyar karima mata gantsare ta miƙe zaune tare da cewa wash su maye ta dube ta a lalace abba na kiranki abinda sumayya ta faɗa kenan ta juya tana mata dariya ke ta wannan karan kare mata ya masifar jin haushin irin dukan da sumayya ke mata Gani idan da karfi za su gwada babu abin da za ta tsinta a jikinta amma babu yadda za ta yi wannan ya sa ta ba garin da yarinyar nan ta shigo hannuna za ta gane ba ta da wayo ta gida kai kawai ta shiga toilet don yin brush ba damar yin wanka inda ta san ita ke jira ta ɗauko katin hijabinta ta zira ta fita kalila ja renin tsaki wanda ya bayyana har abba ya dube shi ce da su sumayya ko ma ki saki kiranta har su sumayya ta miƙe sai karime ta sallama ganin haka yasa ta koma ta zauna bayan ta zauna ne abba ya bismillah sannan kowa yayi suka so mu cin abinci bayan sun kammala ne abba ya ce yau da zan yi tafiya zuwa kamaru kamar yadda kuka sani zan je nemar wa ɗan uwanku kalil auren karimi ta ɗauko kai a razana tamkar wadda wutar lantarki ta ja haka idanuwan masa suka fito sai dai ta kasa yin wani motsi banda kwalla da ta tare ta cika idanunta hajiya abi ta jingina bayan ta jikin kujerar da take zaune a kai zuciyarta ta ci gaba da ta farfasa idanuwanta suka canza launi khalifa kace alaji alhaji kabir ya gyara zama tare da har da kafafunsa ya kare fuskokinsa kallo duk ya kula da yanayin da suka shiga ya ɗan yi murmushi haka ce yabi kalil zan je nemar wa auren karime domin ganin dacewar yin haka hajiya ya bi ta dago kai sosai shi din ne ya amince yana son karime alhaji kabir ya ce sai ya amince sannan zan zartar da hukunci a kansa dan nawa da na haifa to idan baki sani baki sani shari'a ta bani dama zaba dana matar da ta dace a auren. saboda haka karima daga ta dace da shi dan haka zan nema masa aurenta idan kuma bai isa ba sai ke ga abu sai a lokacin kalin da sauki a ji zuciya na ɗauke wutar da ya na wani lokaci sai dai kalaman abba sun hana shi wata magana Banda iska da yake wurowa daga bakinsa saboda tsananin hucin da kirjinsa yake yana yi ne ta hanyar haɗa hannunsa biyu a bakinsa yana horo iskar cikin azabar zafin rai abi ta ce haba alade tun yaushe aka daina wannan da wayewar kai da iliminka da komai za ka yi irin wannan fanfarma alade gaskiya ka canza kamar kalil ai ya dace a farshe wa kansa zaɓin da yake so a yanzu ba a makara ba za ki iya sa shi ya bijire wa umarni na ni kuma ki ga irin hukuncin da zan zarta a kanki alhaji kabir ya furcin cikin fusata ya juya ya fita ita kuma karime cikin ta harwa yake da tsoro abba na fita kalil ya miƙe ba tare da yau kowa magana ba hajiya ya bi ta tashi sumayya ma ta bayan ta bayan ta watsa kai wata harara gaba ɗaya komai ya kwance karima kai zaɓin da abba ya mata zaɓi ne da bai dace da ita ba kalil wanda ta san yatsa ne ta kamar yadda ya tsani mutuwarsa shi ne wanda abba ya zaɓar mata a matsayin mijin aurenta ita kan ta gwammace ta aure alhaji babali ta san duk matsalar da abban yake guje mata za ta zo da a akan matsalar da za ta fuskanta akan auren kalil tabbas bata san zaɓen da abba zai yi mata kenan ba da ta amince da auren alhaji babale ta farko tun wuri gara ki faɗa abba kin amince da auren alhaji ba balle ya haƙura da kai kayan kalil shawarar da ta yanke na ta sauri ta nufi falon abba ta sallama ya amsa yana tsaye da alama ya gama shiri fita tsaye karima shigo mana ya mata izini ta shigo ta durƙusa a gabansa abba sai kuma ta kasa cewa komai anya ku ne wannan bawan Allah halacci idan na duba tsabar idansa ce ba na son kansa. wannan ya nuni da cewa na ki jininsa kuma ban amince da zaɓinsa ba mutumin da ya ɗauke ni tamkar yarsa yar cikinsa karima ke nake saurari abba ya kaɗe mata zancen zucin da take maimakon ta magana sai ta fashe da kuka subhanallah karime me yasa ki kuka abba ya faɗa tare da durƙusa ni ne karime dan Allah ki ga mun bana son kukan nan abba ya ci gaba da ta ko kalal din ne ba kya so ta girgiza kai ko hajiya ce ta miki wani nan ma ta girgiza kai to ne share hawayenki na gane zafin ne bai miki ba ko ce saurin ɗaguwa a abba ba haka ba to me yasa kike kuka ta ce abba ina son in bi ka kamaru ina son ganin in kwana abba ya sauke a zuci haba kai kan wannan kike bata hawayenki ai da kin faɗa min tun wuri da sai a shirya tafiyar tare da ki da can nayi niyyar sai mun dawo komai ya daidaita sannan na haɗa ki da na kyawa ku je ku kwana biyu amma tun da kina son zuwa maza ki je ki shirya kwana uku kawai zani cikin zuciyarta sai ta ji tsarin da abba ya na zuwan ta kamaru ya fi kwantawa a ranta sai dai tunanin halin da za ta shiga bayan tafiyar abba ke fi damunta zuciyarta na fargaba irin hukuncin da mama da yayi kalil za su ɗauka a kanta shirin da yayi kalil ya yi ɗazu ba wai yana nufin ya yarda ya karɓe ta a matsayin mata ya yanke hukuncin da zai ɗauka ne a kanta kawai duk suna jiran tafiya abba ne gashi sam ba ta sha'awar sake zuwa gidan inna hawa balle ta tambayi abba ta je can ta zauna kafin dawo wasu. dan haka ta shiga shirya kayanta zuciyar na cikin rudani da abubuwan da suke faruwa hajiya ya bi ke ta zarya tsakiyar ɗakinta hankalinta ya gama tashi da bayanin da alaji ga kuma wani abu da dore kanta kalil bai nuna wata damuwa ba da hukuncin da Abba ya zarta a kansa taso kalik din ya nuna abba baya su tun kafin ta magana to me hakan yake ko shi ma kalik din yana san karima ne wannan tunanin da ta yi shine hana ta tsayuwa balle zama sai zirga zirga take ta kira waya kalil har so uku amma bai ɗauka ba sai dai ta ji da ringin ta katse karima ta sallama a kofar ɗakin hajiya abi ta amsa a fusace da durkusa a gaban ta mama ne zan ta ina kuma zaki bakan munafuka zan ba abba ne can kamar ka je abi ta sauke numfashi matakin da kika daukar kanki yayi daidai domin kin san abin da zaman ki anan zai haifar miki amma ina son ki dauko kanki da kanki mataki na biyu in amincewa da auren Khalid domin ke ma kin san abin da haka zai haifar Karima kanta na ƙasa ba ta iya wata magana sai dai cikin zuciyarta ta yarda da shawarar da Hajiya ya bi ta bata hakika auren Khalid Shi ne mataki na biyu da zan shiga cikin wata matsala da ban hango ƙarshen ta ba ta miƙe jikinta a sanye hajiya bi ta bi bayanta da harara Allah raka taki gona kalaman da suka yi kare marakiya kenan lokacin da take fita daga ɗakin lokacin abba ne ya nufi kofar ɗakin ke saurin kaucewa don ba shi hanya karima kun yi sallama da hajiya ya tambaya mun yi sallama abba ya ce to idan kin fita ki ce da mani ya fito da mota da nan zuwa to abba ta faɗa lokacin da take sauka da kan irin takun da take kadai ya isa ya sa ka gane tana cikin ruɗu da tashin hankali Ƙwaƙwalwarta ta hautsi ne mata da tunani barkatai sai kwalla da take sharewa lokaci lokaci alhaji kabir ya sallama tare da shiga ɗakin hajiya yabi ita kuma tana zaune a bakin gadonta ta yi tagumi da hannuwanta biyu ta amsa sallamarsa tana sauke hannunta kallo ɗaya ta yi masa ta ɗauke kai bai damu da abin da ta yi masa ba domin shi ma ya san za ta iya yin abin da ya fi a kan karime yarinyar da ta yi bakin jini a wajenta shi kansa ya gane tsanar da ta wa karime ta zarta misali sai dai matakan da yake son ya ɗauka na son ta ƙona ta karime ta zamo tamkar ita ta haife ta wanda take ganin hakan ba zai taɓa yiwuwa ba shi yake ta tunani ni zan tafi yace da hajiya ne ta ɗago rai a ɓace sai dai ta kasa cewa komai shi ɗin yadda yake jin zafinta da ba don tafiya ma zai yi ba mai nisa da babu abin da zai sa ya mata sallama shirin da ta yi ya ƙara tunzura zuciyarsa shi ma bai sake magana ba ya juya da zumma tafiya sai kuma ya ga hajiya bi ta miƙe ta biyo bayansa don yi masa rakiya sun jeru suna sakkuwa daga benin ya ce bintu ina son ki fahimci wani abu ni dinnan da kike gani ba zan taɓa yin wani abu don rayuwa ki ba ina son ki fahimci manufata akan yarinyar nan ki taimaka mu mu ceto rayuwarta daga fada cikin kunci Allah zai ba mu lada hajiya ta ja ajiyar zuciya to alhaji Allah ya tabbatar mana da alheri Allah ya da kai lafiya alhaji kabir ya murmushi ya ce yau kin faranta mu kuma dole ni ma na faranta ran nan naki da kyauta ta musamman idan na dawo saboda haka ki lallaba min kalil na sani shi ma yana cikin fushi idan na dawo na tar ya hakura ya karbi zabi na Zaki, mamaki kyautar da zan miki ta ce in Allah yarda zan yi kokari na na shawo kansa alhaji alhaji ya ce yau waya bina ya faɗa ya nemi ta wani irin kallo suka yi dariya gaba ɗaya har bakin mota ta rako su tana ɗaga musu hannu karima cikin mamakin abin da ya faranta ran hajiya ya bi take a lokaci guda sun ɗauki hanya sosai tun karima na juhi da su har barci ya ɗauki ta babu abin da ya shafi ta barci mai daɗi take yi a cikin tafiyar nan Wanda ta jima ba ta irin ta a yau da zuciyar samir ta gaza hutawa da tunanin karimi haka ya so ya ji koda murya ta ne a waya amma haka ya gagara ya kira landline din gidansu ko da yaushe baya samun karimi duk waya da yayi ya bi ce take dauka shi kuma yana jin nauyi ya ce karimai ke son yin magana da ita da sun yasa sai ya ajiye waya gashi kuma alhaji ya hana shi motsawa da kusa da shi duk suna cikin shirye-shiryen hada kamfanin hada magungunan su wanda za a buɗe domin sa komai ya ginshe shi da zama na cewa karima kawai yake sanya ya gani don haka ya zame jiki daga ofis ɗinsa da cewa zai je gida ya dawo nan da na ya hawa jirgi sai kano ba jira ma ya yi waya sai kawai ya hawa mashin ya nufo gidan mota sukari mana barin wajen shi kuma mai mashin ɗin yana sauke shi yana kokarin bai su kudin sa mai gadi yana buɗe kalil gate kalil ya figo motaransa ce bai ma kula da samir ba har sai da ya kwala masa kira ganin yana neman ya shige shi jin muryar samir ya sa ya tsaya maimakon ya fito sai ya buɗe masa gaban motar yana mai masa nuni da ya shigo samir ya yi yadda ya shige ya rabu da shi ganin yanayin da ya ga fuskar khalil ya sa shi bin umarninsa na zo na hamayar da kofar ya rufe gaba ɗaya shi ma hankalinsa ya gama tashi khalil ya kashe motar gaba ɗaya ya rungumi su yaron ya ɗora kansa akai ya rushe da kuka hankalin samir ya gama tashi babu abin da ya zo ransa illa mutuwa ganin rashin rai ne kadai zai sa kalin cikin irin wannan hali ran ma irin na iyaye ko mama ko abba yi karfin hali ya dafa kafaɗa kalil my bros me ya faru ka faɗa min menene yake faru duk maganar da samir yake bai dago ba ya ci gaba da kukansa har sai da ji samir din na kokarin buɗe motar sannan ya kamo hannunsa samir abba ya gama da rayuwata ya nuna baya kaunata zan bar garin sai a lokacin samir ya sauke ake zuciya domin ya gano ba mutuwa a kai ba abakalli me ya zafi haka kake magana barin gari yace samir abinda abba ke shirin yi min ai gare ya sa wuka ya yanka ni ya fiye min sauki samir ya saurin fita daga motar ya zagaya bangaren da kalil yake ce matsa ka koma ɗaya kujar shi kuma ya zauna a mazaunin direba ya koma cikin gidan ya ajiye motar sannan ya kashe ta har ya fito kallin na zaune idanunsu sun canza launi samir ya ce da kallin so mu shiga ciki samir ya sa shi ya ji daɗi a cikin zuciyarsa don haka ya ji ba shi da zaɓin da ya wuce ba samir cikin gida domin an ce abokin kuka shi ake gaya mutuwa kallin ya zube akan kan kaga samir kuwa yana ga ɗan karamin firji da ke cikin ɗakin ya ɗauko ruwa mai sanyi ya miƙa kallin ya ɗauko remote ɗin ac ya kunna ya zauna a gefen kallin wanda yake jinsa tamkar zai mutu dan fushi wai kamar shi abba zai zaba mata aure kuma ya rasa yarinyar ma da zai zaba masa sai yarinyar da ya tsana a rayuwarsa ya ja tsaki sa na ta farfasa samir da ke gefen sa ya rike hannunsa kalil wani lokacin zafin zuciya shi yake haddasa maka aikin da nasa abinda ka shirya yi ba abu ne wanda ya dace ba maganar iyaye ta fi karfin wasa ya zama dole ka nutsu ka tuna matsayin wanda ya maka zaɓin matar mahaifin ka kan bai dace ka bi da umarnin sa ai ko ni abba ya mun zaɓi ya zama dole ne domin girman matsayinsa a wurin mahaifina balle kai da ya haifa abba ya zarta haka kalil ka canza tunani kalil ya miƙe daga kishin gida da yi duk da ya san gaskiya samir ya ke gaya masa sai dai ya dinga ji kamar yana watsa masa wuta ne wai ya amince da auren ba yarinyar nan impossible abinda ba zai taɓa yiwa ba ne ya ɗaga samir hannu ya isa haka samir na ce ya isa ni fa ba zan iya sauyi akan wannan magana ba ko me ka ce na yi hakuri a biyayya ni fa ba zan iya ba ina ji ina gani in cutar da ta. samir ya kura masa ido yana kallon sa yana bambami bai ce masa ko har sai da ya shiru da kansa sannan samir ya miƙe ya nemi hanyar fita sannan kalil ya sauri ya miƙe ya san halin samir hakan da ya nuna masa ya ji haushi maganganun ne shi kan yana samun sauki daga kalaman kale shine abokin shawararsa duk tsawon zaman da suka yi tare ingila ya samu nasarori daga shawarwarin samir da dama da janyo hannunsa tun kafin ya sa bakin kofa zo mu zauna mu yi magana raina ne ya ɓaci da yawa na rasa yadda zai samir ɗin ya zauna kamar yadda kalil ya so sannan ya ce kalil duk da ranka ya ɓaci ka dinga sanin kalaman da ya dace su fito daga bakinka ba wai magana sa rai ba a'a bin iyaye yana da muhimmanci kwarai da gaske su ne mutanen da suka zama salar zuwan ka duniya bayan wannan suka rene ka suka baka tarbiyya suka kula da rayuwarka ai ka da abin da za ka yi musu karama musu illa biyayya ka zamo mai faranta ransu da bin umarninsu matsawo bai saba shari'a Allah Kalil ya sauke a je zuciya kalamansa sun sanya zuciyarsa sai dai har lokacin ba yadda zai iya yadda ya karɓi karime a matsayin mata kwaransa na gane ɗan uwana na fahimta sai dai ma ina son ka fahimci zaɓin da abba ya mu ba na jin zan iya karɓarsa a matsayin abin da zai kwanta min da hankali kowace ce abba ya zaɓa ɗin zan iya karɓarta amma ban da lokal ɗin yarinyar nan da na tsana ko ta ba na son ne tun fil azal na tsani yarinyar nan kuma ba ni kaɗai ba ma mama ba ta son ta kaga ita ma tana da haƙƙi a cikin abin amma abba ya rufe ido sosai har cewa yake yi idan ta wata magana sai ya ɗauki mataki akan mu gaba ni lamarin yarinyar na ya ishe abba na matuƙar santa abba bai iya bata da kowa ba yarjin samir ne ya dinga bugawa tip tip tip lokaci da zuciyarsa ta dinga zargin wani abu ya so tambayi kalil wacce yarinya ce sai dai maganganun kalil sun sa ƙara bugun zuciyar tasa tare da matsanancin fargaba don haka ya ja bakinsa ya shiru ba son maganganun da yake ganin haka sai kalil yake ganin tamkar samir ya so ma fahimtarsa ne duk da bai tambayi kalil ba cikin mitarsa ya ja tsaki na tsani yarinya nan na tsani kare ne ba irin class ina ba ce what samir da ke lafa jikin kujera ya ɗago cikin imota of course kalil ya faɗa yana jinjinawa karima yarinyar nan ta gidan nan kalil yana faɗa yana zaton samir ɗin shi ma ya hango rashin dacewar hakan ɗin samir ya dafa kansa da hannuwansa biyu shi kaɗai ya san yadda yake ji a cikin ransa hajiya ya bi da ke fitowa daga kicin ta jiyo motsi a ƙasa alamar da akwai mutum a ɓangaren ko kalil yana cikin ɗakin abinda ta zarga kenan a cikin zuciyarta ta hango abdul ya fito ta ce abdul duba haga ɗakin yayanka idan yana ciki ka ce zo yanzu ina son ganin sa gaba ɗaya samir ya gama kiɗi ma ya imoci kalima yarinyar da yake so yarinyar da ke wata ta addabe shi ya baro abuja don ganin ta ita ce ake nemar wa kalil aurenta har yake cewa ya tsane ta kamar mutuwa abu ne ya katse kalil daga aibata karima da yake ya gaya masa saƙon hajiya abi bai wani ɓata lokaci bai miƙe dubi samir da ya lura shi ma lamarin ya gama ɗaure kansa har ya rasa ta cewa ce ina zuwa bai sauraron amsa daga zumar ɗin bai fice to me zai hana ka gaya kalin abin da ke zuciyarka game da yarinya. me so kawai da abba ya dawo ka tunkare shi sai a mayar da neman auren karima kanka shi kenan matsalar ta wuce kowa ya huta tunda ba sa ƙaunarta kai da ka san darajarta kuma kake ƙaunarta ka riƙe amana ka zame mata garkuwa a dukkan matsalolinta wannan shawarar zuciyarsa ta yanke masa lokaci kalilan farin ciki ya mamaye shi yana jin tamkar rabon samun kariman ne dama ya kawo shi zuciyarsa ta ci gaba da wasafa masa ta irin abin da ya dace da yi da shirin mallaka karime a matsayin matarsa ta suna nan zamu dakata saboda halin lokaci sai shiri na gaba idan Allah kai mu a madadin wanda ta rubuta wannan littafi ba gidajiya na biyu Khadija da Mushitu Mrs Muhammad Nuhu na Marwa da waɗanda suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi Ibrahim da Maryam da Nana Hawa'u 'ya'yan isa na kan kwana mai jama'a kwana singa da isma'ila da umar 'ya'yan ko ali ya kasai da darakta da ke kula da